liian melodiat. Kylmä kyytiä jo vuodesta 2017. lauloi ikävästään itkien, oh oh. Kun laulun katkas ääni sähköinen, oh oh. Ja valon välähdyksen kirkkaan nähdä sain. Koko taivaan kodiksensa kai, tuo munkalainen kaukaa takalinnun radan sai yli taivaan tietoisuudensa. Hän milloin vain näin lentää, valon nopeutta saa hän auttaa. Maailmaamme voisi, jos vain kypsä oisi, tuon ymmärtävän ihminen. myöskin tiedät sen, oh oh, sen ettei ainut ole ihminen, oh oh, vaan koskaan puhu emme kuin toisillemme tästä vain. Yliluonnollista tämä varmaan ois, oh oh, ja epätietoisuutta tuoda vois, oh oh, kun moni turhan tähden hermostuisi vain. taivaan Todiksensa kai. Tuo muukalainen kaukaa linnun radan sai yli taivaan tietoisuudetta. Hän milloin vain näin lentää, valot nopeutta saa hän auttaa. Maailmaamme voisi, jos vain kypsä oisi, tuon ymmärtämään ihminen taivaan kodiksensa kai. Tuo muukalainen kauka takalinnun radan sai yli taivaan tietoisuudensa. Hän milloin vain näin lentää, valon nopeutta saa hän auttaa. me voisi, jos vain kypsä oisi, tuon ymmärtämään ihminen. melankolian melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Ja tässä soi Huora-nimisen yhtyön kappale Sanni. Hyvää iltaa vaan teille kaikille. Ja lähdetään kuule ihan inkujen kautta. Nuorisokanava Hertzillä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Toni Efremov ja Melankolian melodiat seitsemästä eteenpäin. Ja vielä näin virallisestikin tervetuloa teille kaikille. Minä olen Jefu ja tervetuloa Melankolimelodioiden pariin. Näin tota kauniina torstai-iltana kello on jo 18.00 ihan tasa, tasan jopa. Ja tämän kertainen jakso kulkee nimellä hieman onkahtava itsenäisyyspäivän jatko. Tai no, itsenäisyyspäivän jatkot aivan punkahtavat sellaiset. Ja äh, lähdetään kuule punkin maailmaan tänään, nimittäin tässä tota, ihan kohta puoliin äh, Meikäläinen soittaa haastattelun, jonka toimitin tuossa muutama viikko sitten. Nimittäin kävin äh, tällaisessa pikkuisessa punk-konsertissa, jossa tuota, niin tämä tällainen japanilainen yhtä kuin Ryuketsu Blizzard esiintyi. Ja ajattelin, että hei, mulla on maho, hei, ja koska minua pyydettiin, ja sanoin, että tietenkin olen kiinnostunut, koska Japani, Japani jutut, ja minä olen muutenkin tämmöinen, tämmöinen monen, monen tota, laisessa ke, niin, liemessä keitetty tyyppi, niin tota, miksi mä en lähtisi tämmöisiin Japani, Japanin juttuihin mukaan, ja miksi mä en lähtisi japanilaista yhteyttä haastattelemaan, koska minä jotain tiedän Japanista. Ja voin sanoa, että sitten kun kuulette tämän kyseisen haastattelun, niin tajuatte, että että tota, mikä homma, mikä homma, miksi minä olen kiinnostunut Japanista niin paljon ja miksi mahdollisesti tuota myös, on, on hyvä kuulla myös siitäkin, että miten ihmeessä tämä niin äh, Ryuketsu Blizzard oikein tänne tornioon löysi tiensä ja myös siitä käydään, siitä on sitten myöhemmin tänään haastattelu ja sen, sen antaa meille tuota Jan Mikael Hakomäki, eli meidän, meidän tota, Tornion nuorisotoimen Miku antaa siitä vähän infoa tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja sitten tota, niin, me tehtiin tossa, tein tuossa semmoisen noin tunnin mittaisen haastattelun tästä, tai no, se oli noin puolen tunnin mittainen se haastattelu tuosta Ryuketsu Blizzardista, mutta siihen on lisännyt automaattisesti sitten kaikki, kaikki biisit, että minun ei tarvitse tästä itse lähteä paljon liikkeelle. Mutta äh, lähdetään kumminkin tästä punk-maailmaan hieman suuntaamaan ennen kuin lähdetään sinne tota, niin, äh, Ryuketsu Blizzardin maailmaan. Nimittäin tuossa tota, äh, ihan piakkoin soitan uutta rämiinää, eli uutta musiikkia, mutta ennen sitä meillä olisi äh, vähän muunlaista suomipunkkia. Ehkä tällainen vähän rokin suuntaan taitaa mennä tämä, tämä tuota, niin, äh, musa, musa-genre, mutta Aston Kalmari – niminen yhtye julkaisi tuossa jo, on tästä reilu vuosi aikaa jo, tämmöisen kappaleen kuin Älä rakastu minuun. Ja he voittivat sillä sitten yhden radion tämmöisen tota, niin, ä, äh, musakilpailun. Ja tällä kyseisellä kappaleella ajattelin, että kerran meillä on punk-lähetys ja kerran, kerran tämmöinen vähän erilainen lähetys, niin miksi me ei soitettaisi tätä Aston Kalmarin biisiä, koska mä en ole pitkään aikaa soittanut Aston Kalmariakaan meillä, meillä täällä nuorisokanava Hirtsilässä. Tämän jälkeen lähdetään kuuntelemaan uutta räminää, joka on sitten ö, uutta kakkosdivarin musiikkia. on melodiat. No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. miksi? Älä usko kun väität. Ja tässä soi Aston Kalmari, älä rakastu minuun. Oikein tämmöstä ö, punkahtavaa, vähän punkahtavaa ja rokahtavaa settiä tämä. Siinä lähti se. Joo, eli me kuullaan seuraavana sitten tota, ö, uutta rämiinää. Meillä olisi tämmönen kappale kuin Hakunama Tata ja Mä sain itse asiassa meille tuota, tuolta niin kakkosdivisioonasta tai kakkosdivari yhtyeen laulajalta Jake Luupäältä sain meille tämmöisen pienen, pienen ääninäytteen tai oikeastaan pienen saatekirjeen tähän, tähän tuota meidän segmentin alkuun, jotenka lähdetään se kuuntelemaan tästä samaan tien ja sen jälkeen voitaisiin alkaa jo vähän valmistautua valmistautua sitten tuota, kuuntelemaan tämä Ryuketsu Blizzard-haastattelu. Mutta ennen sitä lähdetään kuuntelemaan kumminkin äh, tota, uutta räminää ja kertokaa ihmeessä tuonne vaikka Hirtsilän Shoutboxiin https 2. kautta kautta www.hirtsila.com että tota, mitä mieltä olette kappaleista ja niin, pistäkää sinne tota Shoutboxin, ehkä luetaan sitten tuossa tokan tunnin aikana. Mutta me lähdemme kuuntelemaan tähän väliin uutta räminää ja palataan sen jälkeen vielä sitten ennen kuin tota, laitetaan ryuketsu Blizzardit tulille, niin tänne asiaan. Melankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Moro, mun nimi on Jake Luupää ja mun bändi kakkosdivisioona tai toinen divisioona tai miten se nyt sanotaankaan julkaisi hiljattain biisin nimeltään Hakuna Matata, ja itse asiassa Hakuna Matata on ensimmäisiä kakkostivarin äh, minun kynästä lähtöisin olevia biisejä. Tämä biisi sai alkuunsa sillä kun tota, ensimmäistä kertaa raitistumisen jälkeen mä kohtasin tämmöisen vaikeimman vaiheen elämässä, mikä oli tässä tapauksessa avioero. Ja tämän avioeron yhteydessä mä jouduin sitten käsittelemään tavallaan sekä tätä avioeroa että sitten kaikki käsittelemättä jääneet asiat, joita on ehkä tapahtunut siellä juovana aikana ja sitä ennen myös lapsuudessa, joten, joten, joten siinä vaiheessa, kun mä diilasin näiden asioiden kanssa ja muutin mun avioerokämppään, niin Kimmo Kakkostivarin kitaristi käski mua kirjoittaa tästä aiheesta biisi siinä vaiheessa, kun, kun mä menin sanomaan, että tämä marraskuun on ollut aika, aika viturankka kuukausi. Joten tässä on nyt oikeastaan kaikki paljaana, paljaana teidän edessä siitä, mitä, mitä, mitä on joskus ollut, mitä on joskus tunnettu ja mitä joskus tunnetaan edelleen. Toivottavasti tykkäätte. Kiitos. Ai ai ai ai ai ai, ai. mikäs, mikäs toi oli? Melankolian melodiat, uutta räminää. Kaikki loppui pilleripurkissa. Hyvä syy alkoholisoitua. Hyvä syy epäonnistua. Neljä kertaa viikossa poika hukkui viskipullonsa. Ei syytä liiaksi puuttua, ei syytä huolestua. On itse keskeinen kusipää, oman elämäni selviytyjä. Se pesimme kantaa eteenpäin, mutta buchy motaryna. aviohuolensa. Asiakas on aina oikeassa, sormus ei vasemmassa. Oon itse keskeinen kusipää, oman elämäni selviytyjä. Defensimekanismi kantaa eteenpäin mun tuhkimon tarinaa. Puhutaanko mun paskasta? Rangoria Merodiat ja se kirottu taas Fantasmikin varressa. Siinä oli tosiaan kakkosdivisioona ja Hakuna Matada. Ja kuten sen varmaan tuossa Timonin ja Pumpa noissa animaatiosarjassa ja Leijona kuninkaassa se on, että niin, tota, niin se on, että ei huolia. Mutta kyllä se taitaa tässä vähän, vähän eri, eri kontekstissa olla tuo kyseinen lausahdus. Ja mulla on myös kerrottavaa, että tämä kakkosdivisioona julkaisee huomenna uutta musiikkia. Siellä on kappale nimeltä Huomenna tulossa. Tota, sitten huomenna tonne streamipalveluihin ja taas olla YouTubeenkin tulla, tulla kuunneltavaksi. Mutta olisi sinä kuulla, että mitä olit itse mieltä tästä kappaleesta, tästä kuunnelmat hädästä. Mä oon itse aiemmin jo kerran soittanut tota, niin, äh, tai parikin kertaa on tainnut soittaa – niin äh, kakkosdivisioonaa tai kakkosdivaria meikäläisen lähetyksessä ja ajattelin, että tämä uusi biisi eli Hakuna Matata pitää kyllä myös saada myös teille kuunneltavaksi tänne, tänne lähetykseen. Ja on ihan mahtavaa, että Jake toteutti mulle ton mun toiveeni, että tekee mulle tähän tota, pienimuotoisen tota, tämmöisen audiokirjeen tähän biisiin liittyen, tai tähän tota, saatekirjeen tähän kappaleeseen. Mutta me lähdemme tästä kuuntelemaan seuraavana Ryuketsu Blizzardin haastattelu ja ennen sitä lähdetään kuuntelemaan kappaleen nimeltä I Love Me, joka on Ryuketsu Blizzardin musiikkia. Tämä seuraava, niin seuraava tota, haastattelu tulee kestämään noin 50 minuuttia, eli me ei tule mitään juontoja tähän väliin. joten aina kun tulee, sinne tulee välillä biisejä, mutta sitten tulee kumminkin, siitä tulee semmoinen pehmeä siirtymä tähän kyseiseen haastatteluun. Ja mä pahoittelen, se voi olla vähän huonolaatuinen toi audioraita, mutta mä uskon, että te saatte selvää siitä. Mun ääni itselläni ei ollut kovin vahva siinä, mutta mä yritän, mä yritin. Palataan kumminkin tuossa noin seitsemän, seitsemän maissa asiaan tähän, tähän tota, tänne lähetyksen, ihan tota, suoran lähetyksen pariin. kovien melodiat. No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. So you are the uh, punk band called uh, Blizzard. Yes, from, uh, Blizzard. From Japan and was it? Uh, you are now in Tokyo. Tokyo, but, uh, yes, uh, yes. But you were were uh, originally from. Uh, yes, it's Osaka. Osaka. Yeah. Osaka, yes. So um, this pretty much the usual. Uh, you can introduce yourselves in for that. Oh yes. So I'm the guitarist, Millie Bison. Yeah! For the hair! I'm bassist Yogore. I'm a vocalist, Yuda. Oh, sorry. Very <laughs> quiet. And drummer, many on sexy. Alright. And uh, I, I have a helper here that and I'm Jukeli. Jukeli! Yeah, he's tour organizer. yeah, the organizer is helping me if, uh, if uh, the, some of the questions might be, might be a, bit, a bit hard. And uh, using uh, as a translator. Yeah, I speak so good Japanese. So oh uh, yes, yes, yes. He's professional. <laughs> <laughs> Kichigai. Kichigai. Kichigai. <laughs> Crazy. So, uh, this is pretty much the uh, usual question. Where did the name Ricketts Blizzard come from? Yeah. It, it's a really memorable name that really sticks when you hear it. Yes. Uh, originally, uh, Ricketts Blizzard is it's a, a kind of secret. Uh, originally, we're the comedy, yeah, comedians, okay. comedians. Yes, he the vocalist Yuda. Uh, uh, vocalist Yuda uh, have his activity as comedian, yes, and he uh, act like a weird guy or like a, and he did something like uh, be naked or uh, do like, weird stuff. Yeah. So the venues <clears throat> venues boss uh, give his name Ryuket Blizzard. It's kind of weird name. Yes. That's it. Yes. Uh, one of the band's sources of inspiration is the antagonist slash villain characters of 80s anime. Could you tell me which anime from that era are your favorites? Uh, Hokuto no Ken. North, the North Fist. Fist of the North Star. Yes, the Fist of the North Star. Yes. Uh, 他は何だろう、えー uh, Kurozaki Sandaro, Japanese cult movie. Yeah, Sogo Ishii's movie. Yes, yeah. And, uh, so I think uh, it's an image from the Japanese uh, 80s game. Yeah, kind of a Street Fighter too. Final Fight. King of Fighters. Yeah. Fatal Fury final point. Oh, okay. Those are uh, really, uh, really known games uh, from 80s and 90s, if I remember right. Um, and do you follow any anime series or manga series these days? And if you do, are there any favorites that you would like to recommend to the listeners? A uh, recent manga yeah. or animation 最近の漫画で何かおすすめあるかっておすすめへえおすすめなんだろうジョジョジョジョジョジョの奇妙な冒険ジョジョの奇妙な冒険いやいやいやいやいや最近うん、最近最近最近うん苦情のジャパニーズローアニメアニメローコミック 九条の滞在苦情の滞在闇金牛島君闇金牛島君 Nice, nice. Any, any other? Uh, Any other for uh, animation? Or a- anime and manga. Manga, manga. Manga as well. Mama is a なんだか Dandana. Dandana. Yeah, it's Avrätta Avrätta först Malin, it's, it's okay. Melankolian melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Japanese punk scene? Yeah. あ最近のパンクのシーンについてどう思ううんパンクシーン uh, No No um, young people <laughs> <laughs> Yes yes yes no young people Yes、uh, everybody、uh, all Everybody old Yes <laughs> To die Yeah the over 30 years old people are mostly yes yes、uh, for audience and、uh, the uh, Fans, guys too. Yes. Over 40 people. Over 40 people. Yeah, I think uh, it's happened everywhere that uh, rap and hip hop is mainstream. So the uh, punk scenes in punk scene, uh, kind of emo emo sound is uh, getting popular in Japan. Yes, but. Uh, mm, mm, but some young guy like a 20 years ago, 80 years old person, sometimes uh, we found mohawk or spike guy in Koenji, Japan, yeah, in Koenji. Do you know Koenji? No. Uh, it is a punk, punk area in Tokyo. Punk maybe, yeah, maybe you can know. Yeah. <laughs> yes, yes, yes, Well, well, uh, okay. This might come as a surprise. I haven't, I have never visited Japan oh, but you look like so Japan otaku. <laughs> <laughs> yeah, yeah, well, yeah, yeah. Well, uh, well, Finnish and uh, Finland has this um, really big anime scene and manga scene. Wow. So it, it really it sticks from there. It comes from there. Oh, in Finland, uh, many anime or manga yeah. otaku is here. Yeah, here. Yeah, conventions like all over the all over the. Uh, uh mostly, mostly in the uh, southern. Uh, ah, southern. Mm -hmm. Yeah, like Helsinki and uh, yeah. Uh, and Tampere. Mm -hmm. But uh, most, but whole whole country. Oh yeah. Uh, let me let me talk a little bit. Uh, yesterday uh, we had show in the Yeah. Uh, yes. Uh, so some people can talk Japanese and uh, look like the animation characters person coming. So we were so surprised at, at that. Uh, yeah. Um, what kind of musical influences does your band have? If I understood correctly, ex Japan and the Stalin have been yeah, oh, yeah, among yeah, other things your musical inspirations. Uh, are there any other bands or performers that you would like to single out as Yes、アスターリンとか x ジャパンが、あのインスピレーション元っていうふうに聞いたけど他にはどんなバンドから影響を受けてる ?GGR いや GGR yes that's right yeah 黒あ黒いや九州パンクいや九州パンクブラフマンあブラフマン It is a mainstream, yeah, Japanese mainstream band. Yes, yes, yes. yes, yes. Yeah, Motorhead, yeah, yes, Discharge. Yeah. Japan cool special. <laughs> yeah, it is a uh, Japanese. Yeah, Japanese a very cool. Yeah, Osaka band. Yes. Mm-hmm. Toni Jefermov ja Melankolian melodiat. 2019年にツアーした時にあのモスクワデスボリゲードとかラピンポルで一緒にやってるけどなんかどんな思い出どんな感想だった uh, I like Moscow this brigade uh, their mm, their marching is cool yeah yeah yeah uh, for my memory uh, before the show with uh, Rapin Poltaya and uh, Moscow death brigade. Uh, the, the, so many, so many stuff, so many uh, food in the venue. The, uh, uh in Japan, uh, we eat after the show and we uh, do after the show. So I was surprised. Wow, so much food before the show. But uh, everybody uh, recommends the food. So I'm so full before the show. yeah. ライブの思い出はない。なんかなんかある。なんかフィンランドなんだろう、ね、シーンが独特のなんか寒っていうか。独特。独特のなんか良さがあるんだよね、フィンランド。フィンランド感じって。 uh, yeah, yeah, Lapin Porter, yeah, Lapin Porter yeah, uh, has his own original style. It is uh, different from Japanese punk style. Yeah, it is so mm. uh, interesting. Yeah. Some <laughs> other memories. Having something funny or weird. なんか他にもっとないフィンランド来た時の話そうそうそう2010年あれタンペレがシリアスハーコアパンクス <laughs> I was naked. go out. Yeah, yeah, yeah. In Tampere, eh? yeah, he he will be naked. Yes, his style. The one serious punk guy. It's uh, like a, it's a, uh, something like "fuck you," yeah, yeah, get out. Yes, yeah. He said to him something like that. Yeah, yeah. He made him so mad. Yeah. The, at, at the end, I played air guitar at the last. So, yeah, so, the, the, the serious guy mad that my air guitar starts. So he suddenly get out of the room, bam, push the door. Huh? What happened? <laughs> and, uh, <laughs> yeah. But but we learned at everywhere serious punk guy in all over the world. <laughs> Oh boy. You can correct me if I'm wrong, but you've apparently been singing karaoke with Hanoi Rocks and Sami Yes, Yes, yes, that's, that's what right. What thoughts uh, did you get from this encounter with Sami? Uh, you, you mean uh, what talking about uh, when we uh, sing with Sami in karaoke? What thoughts did you get from this encounter with Sami? ああ、どうやってあのサミをそうやって知り合ったのかって。あ、いや。あ、いやいやいや。Ah, yeah, how was it? Uh, so. Uh, uh, talk with, with that kind of a legend, legend, legend yeah, yeah, yeah, yeah, yes, it's a legend for us too. Yes. tell us more. Yes. Oh, what's the name of the Samuel first famous TV show? Yeah. At, at first, my my friend musician えっ、ー、と誰だっけあの人名前出てこない大阪レイ eh, <laughs> Yes yes yes、uh, Mr. No, <laughs> Sorry, give me time. All, oh, oh, give me time. All, oh, give me time. All, remember. old legend, kan, Kansai. Ah yeah yeah yeah yeah ah, yeah yeah I I got my, my memory yeah my yeah sorry <laughs> uh, my senpai <laughs> my my, my friend uh, Ultra Bide yes my, my friend musician Ultra Bide texted me to oh uh, Samiafa uh, some is coming to Japan. Uh, I used to live in New York, and uh, we got to be friends. Yes, me and uh, Samiafa got to be friends in New York. Uh, so suddenly, Sami texted me, uh, "Oh, I'm going to Tokyo and going to shoot the Finland TV program." the soundtrack. Yeah, soundtrack. Yes, that's right. And please take the punk, punk guides. Yeah, yeah. the uh, the programs is going to have the show, uh, the karaoke. Yes, doing karaoke uh, some and some punk guys in Tokyo, Kabukicho Shinjuku. And I saw this. I saw it in Finland from TV. Oh yeah, you saw? You watched the really? Yes. Uh, yeah, really. Wow, cool. Yeah. yes. That's something. I, that's something I didn't know. Yeah. Um, of course, uh, I, I assume that uh, you know that Finnish has this uh, really um, has this karaoke culture as well. Oh, yeah, uh, very surprising. Uh, I I sang the tragedy, Hanoi rock song, in front of Sami in the karaoke. <laughs> yes, yes. This is my tragedy. When, when I sing like this, so Sami, ooh, did, Sammy sing like, something like this. So the, everybody united. Um, yes, that's very good memory for us. <laughs> melankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Late at night is out. We're just two people watching time fly by in a world in its obvious decline. But we are young and strong, we can carry on, find a little paradise of our own. There's no one safe today, it's no one else's fault. think about how lovely life could be. done some awesome things. Could you tell us about those adventures? I assume you wanted to have the definitive Lapland experience as fully as you can. Oh yeah, Lapland experience. あ昨日とか一昨日のロバニエミとかあとオールのなんか思い出特別な思い出教えてください。メリーさんが死にかけた話。死にかけた話。Oh yeah. Uh, yesterday, we stayed at uh, the old. Tsukikota, Tsukikota, yes, old venue. It, it has uh, own sauna and shower room. Yeah, the the, uh, the owner of the venue said to me, "Oh, uh, please use the sauna and shower room uh, any any time if you can, uh, any time if you want." So, I went shower room in the morning today. Yes left, but it's locked. Oh, seat, uh, it's locked. Okay, mm, I I'll be here later. So I go back to the uh, venue, but it is locked, old rock style. But I didn't know <laughs> about that. Yeah, it's uh, it's locked automatically. What? we uh, I can't be in the shower room and I can be in the venue both the, in the cold outside. Oh, <laughs> what what should I do? but I'm uh, going to text him. Yes, but uh, oh, uh, good morning. Uh, can I ask your help? Uh, blah blah blah blah. The, uh, the, my phone battery is gone, dead. <laughs> oh, sit. I'm getting so cold. Yeah, so yeah, I'm looking for the uh, the warm warm place. Yeah. I'm so lucky. The sauna is only the place. It's opened. <laughs> I I stay in the sauna. Oh, okay, okay. Maybe eh, make it, maybe uh, uh, anybody help me. So, okay, <laughs> yeah, maybe this, okay. I can wait till some noon. I think of my life till <laughs> till now. Yes. Yes, I have a lot of time, a lot of time to think about my life. Yes, because I have no phone, I, I have no book, <laughs> nothing to do. Yes. So, <laughs> yes. Oh, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, You went to Santa Park. Yes, yes, Santa, Santa Village. Yes, yes, yes. yes. Yeah, yes, we met Santa Claus. Yeah, yeah, yeah, yeah. He likes so Santa, Santa Claus so much. Yes, Santa Claus 大好きやんな。Yes, yes how, how was it meeting Santa Claus? Oh yeah, uh, we were so happy, and we invite him to uh, our Romanian show. and uh, yeah, please come our show. Yes, uh, we can put your name on our guest list. But uh, he said, uh, I'm busy. I'm busy this time. <gasps> yes, he broke our dream in the childhood. <laughs> well, well, it's all, it, well, it's uh, almost Christmas time, so it's uh, it's understandable. Oh yeah, but uh, two two weeks left till Christmas. Yes, still. <laughs> Yes. oh <laughs> yeah. 泊まったところの話泊まったところすごかったな First days、uh, uh, I, we, we stayed cottage. No, no internet. No electricity. No electricity. Yes. No. No, no running water. No running water. Yes, yes. It's a primitive life. Outside toilet. Outside toilet. Yes, yes, yes. Dark. Dark. No. <laughs> Yes. No, no right. No yeah, right. No right. so, so that that so the complete uh, cabin experience of of Finland. Yeah, yes, it's, it's the first day, first day in Lapland. Yes, I asked uh, him, "You carry? Oh, is here any Wi-Fi?" <laughs> if, even if uh, no light, no electricity, Yes. That's, uh, I, I thought uh, we, uh, we did so stupid question. <laughs> Very hard days. So I, my throat Destroyed. Destroyed, <laughs> injured. <laughs> Cyborg is dead. Uh, what thoughts have you had about the northern Finland after these few days you've been here? Ex- excuse me? What thoughts have you had about northern Finland after these few days you've been here? Oh, yeah. Oh, how do you like it? Yeah, yeah. yeah. Uh, こんなことがあったけど、なんかどう思うみたいな。Yeah, but still I like there. I love there. I love, we, we love, love there. We, love, we are we there. Yeah. Yeah, <laughs> that's, we love Suomi. Oh, yeah, yes, and North. <laughs> yeah, North Lapland. Yeah. Uh, in ni- 20, uh, 2019, uh, we did the show in the summertime. Yes, summertime is good, but we we like the winter times more. <laughs> it's so special. Yeah, I never had such an experience in Japan. <laughs> uh, what thoughts have you had about Finland in general, and uh, what kind of differences do you see in uh, north and south? Oh yeah, so ラップランドと ヘルシンキとかあのタンペレの違いどう思う?」って言って。I think uh, for me, for me, audience behavior is a little bit uh, different. Yes. Okay. Yesterday, uh, in the Oru, uh, very good band uh, uh, except uh, us. Uh, yes, all band is so good. Yes, but uh, audience looks so uh, kind of kind of quiet. Yes, but uh, I think when visit in 2000, 2019 in Helsinki, many people looks more excited. Yeah, it's, it's just a little bit difference. But that's it. Yeah. yeah. I I I have a, I have a hunch that why why it is it like that because uh, well in in north there is not or in the northern Finland there is not that much uh, uh, music and all that kind of stuff so it might yeah. it might uh, uh, it might have some it might uh, it might explain something. But uh, but after the show. and yesterday and the day before yesterday, the audience uh, came uh, to came to us and uh, uh take photo please, take photo please, take photo please. Oh wow, uh, we feel like rock star. <laughs> yes, that experience is no in the south. Yes. Uh, take photo with me, many people come here and come to us, and that not happened in the South four years ago. Yes, this time uh, many people do like that. Yeah, the wow, we're surprised. どうどうも。なんか所有ってのも他の方の要素さその違いみたいな。そうそうなんかそのまあなんか感じたことあるかって。うん、まあそう。Same. <laughs> same same I think same same そうそうそうなんかちょっとなんかフレンドリーっていうか距離が近くなった気がするこっちはあなんとなくあ南の人だよねうんうん北の方がより近かったなるほど He felt he felt uh, in the north uh, people uh, more friendly and, uh, and he, he gave more closer. Ręgoria Merodiet, fantasmiki Have you have you listened to this punk music? Oh yeah. Uh, 出てこない。あとなんだっけ。ソタティラ。ソタティラ、それ。ソタティラ。Yeah, ソタティラ。I love ソタティラ。カオス。カオスだね。ラタス、ラタス、ラタス。ラタス。 Ratus. Ratus. Ratus. Ratus. How do you come across a Finnish band of performers that is particularly particularly stuck in your mind? some of the Finnish band you play together, some band is, oh, wow, this is a great band, your favorite, if you get some band. Uh, yesterday and day before yeah, yesterday? Yeah, anytime when you play in Finland together. Mm. やって嬉しかったバン嬉しいバンド嬉しかったバンド、ボーンハンター Yes ボーンハンター Yes Yes Yes ラィンポルテラィンポルテボーンハンター T シャツ一昨日のバンドなんてあで一昨日一昨日うんあ俺らの一個前やってあで何忘れたああ OK This band I book for Tasty. Yeah. Oh, I yes, this one is so cool. Yeah. うちの後にやったバンドの方名前わかんないうちの後にやったバンド。ああ、えっ、ー、と、見たらわかるんじゃない。あ、He likes the band. Uh, he, uh, in the end of the robot name, Rust Band. And, uh, Layback. Layback. Ah, Layback. Layback. Layback. Uh, what can be expected from your set list tonight? Uh, expect uh, expect for the set list, our set list. Yeah. How, how will be the show tonight? Yeah. あ何をしようとしてるか。ミュージック。いや、これから考える。うん、あ、he's uh, <laughs> planning. <laughs> Mm, ah, <laughs> Not ready yet. I can I can uh, say in in my whole heart that uh, I I've been nervous for for this whole whole fucking week. A <laughs> whole fucking whole week. fucking week. fucking I've been like, oh my god, I'm going to <laughs> eh. <laughs> interview some uh, some uh, Japanese people for like, and I've I've done uh, like last. Uh, uh, interview with the Japanese people I've done. Yes. It was like 2015 when I uh, interviewed uh, Ken Urobochi. So I'm like, how, how do I do it? How, how, can, how can I manage this? Oh wow. my God. Wow, but uh, we honored to uh, we honored to be interviewed with, <laughs> from you. Yeah, thank you for having us in your interview. Of course, of course. Thank you. Thank for you. Thanks for your time. ありがとう。ありがとう。Kitos. <laughs> Uh, thanks for your interview. Uh, for the interview, Ricketts Blizzard. I hope you have an awesome show here in Tornio and the rest of the tour here in Finland. Yeah. We'll be back. Yes, <laughs> yes uh, and uh, uh, yes, please check our show. The Hanakiri yeah. Kitos. Kitos. <laughs> Lovely! Ja tässä soi tosiaan äh, DIY. Eli kyseessä on kappale nimeltä. Tää oli vielä, ja tää on... Äh, oi, me, meikäläisittäin tää on Dokoma Demo Itsibiru Jatsu. Siinä kuulitte tosiaan Dokomademo Itsiburu Jatsu. Se oli Ryuketsu Blizzardin musiikkia ja mä en oikeastaan muista edes, että mitä kappaleita tuossa oli, tuossa oli tota niin, öö, noista Ryuketsu Blizzardin biiseistä. Johtuu varmaan siitä, että kun mä en oikein ole, kun mä, mulla on kolme niiden levyä tuolla hyllyssä, tai hyllyssä, hyllyssä kokoelmassa nykyään, ja tuota, niistä sitten niin kun mä tein semmoisen jonkun random biisi sy- systeemin siihen, ja kun ne kappaleet, jotka mä soitin, ne kaikki, kaikista niistä mä en edes muista, että mitä ni, mitkä ne oli. Ja kun ne on kumminkin, jos ne tulee niin kuin tyyliin, tyyliin koneelle tai jonnekin, niin niistä tulee semmoinen, niille tulee ne japanilaiset nimet. ne ei tule niitä niin kuin länsimaisia nimiä, että niitä voisi, tai niille ei tule sitä, että niitä voisi meikäläinen lukea, kun mä en osaa kanjeja lukea, mä en osaa lukea, mä en osaa lukea hirakanoja, mä en osaa lukea katakanoja mä osaan vaan lukea niitä niin kuin länsimaalaisittain ne nimet, jos siihen tulee. Ja jotain, jotkut biisit mä tiedän niin nimeltä suoraan. Mutta siinä oli tosiaan Ryuketsu Blizzardin haastattelu. Siellä välissä soi tosiaan yksi Anoeroksin kappale, koska, eli tämä A Day Later Olla Short, koska tota, ajattelin, että olisi hyvä väli, kun puhuttiin siinä Hanoista ton, ton, ton, ton äh, Milin kanssa, niin tämä Mili kertoi siitä kohtaamisesta Sami Jaffan kanssa. Ajattelin, että hei, tuossa on hyvä mahdollisuus mulla soittaa yksi Hanoi-biisi, kun se sattuu mutta sattuu olemaan näitä aiheeseen sopiva, sopiva kappale. Öö, tässä on seuraavana meillä olisi vuorossa tota Melodia Rähinä, mutta ennen sitä, kun lähdetään Melodia Rähinän kimppuun, niin soitellaan hieman tota, niin, musiikkia tuolta oliko tämä nyt Ruotsimaalta tämä, tämä, tämä yhtye, jota minä olen seuraavana soittamassa. Tämä ei ole niin, tämä, tämä mutta tämä on tuota, ihan, ihan tuota, muuta, muuta musiikkia. Tämä on tuota, vähän tämmöistä digipainotteisempaa, digipainotteisempaa rockia, muistaakseni taisi, taisi Amarantte olla, tuota, olla ruotsalaista, ruotsalaista tekoa. No, nopeasti, mutta voi varmistaa asian. Mä en, mä en nimittäin heti, heti muista. Heti tota, samalta sekunnilta muista. Kyllä, ruottalainen heavy metal yhtye Amarantte Ja heillä on tota, uutta musiikkia tullut tässä, tässä tota, vuoden aikana. Ja ajattelin, että voitaisiin soittaa heidän uusia, yksi uusi biisi ja sen nimi on Damnation Flame. Ja sen jälkeen meillä olisi ö, Melodiarähinen aika, jossa on jossa on tänään tuota, kisailleet kaksi tanskalaista yhtyettä. Meillä on, eli meillä on ollut niin sanottu tanskalainen turpasauna. Ja tota, jos te haluatte vielä vaikuttaa tämän, tähän tuota, ottelun kulkuun tai siihen ottelun voittajaan, niin teillä on vielä Damnation Flamein aikaa. Damnation Flamein mittainen hetki, eli 3 minuuttia 33 sekuntia, kun minä tämän juonnon olen vetänyt, että, että sen aikaa teillä on vielä aika äänestää ja katsotaan, että kumpi sitten voittaa. Siellä nimittäin on matsaamassa Volbeat ja Disneyland After Dark. Katsotaan, että kumpi, kumpi lähtee tota, soittoon tämän Damnation Flamein jälkeen. Melankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Ja ai niin, unohdin muuten mainita siitä, että se on tuota, tosiaan Instagramissa media-melankolia, se äänestys, että kannattaa ihmisiä käydä sieltä, sieltä vilkaisemassa. Siinä kuulitte Amaranth ja Damnation of Flame suoraan tuolta Ruotsin maalta naapuri, naapurikaupungista, naapurivaltiosta itse asiassa. Meinasin sanoa juuri, että naapurikaupungista, naapurikaupungista, mutta sehän ei ole edes lähelläkään Haaparantaa tuo Amarante, muistaakseni. Ja seuraavana on tosiaan melodia rähinän aika ja tota, ei ole koskaan ollut näin tiukkaa matsia, on pakko myöntää. Nimittäin tota, tässä katson, katson tuota näitä äänestystuloksia, niin öö, äh, 5-4 äh, päättyi tämä ottelu. Ja tämä ottelu päättyi sellaisiin, sellaisiin lukemiin, että, että meidän tota, niin, ää, äh, hävinnyt osapuoli sai neljä ääntä. Ja tämä hävinnyt osapuoli on valitettavasti Volbeat. Ja me oltaisiin soitettu Volbeatilta kappale Becoming levyltä Servant of the Mind, mutta valitettavasti kun Volbeat hävisi, niin me mennään tuonne tuota 80-luvun rokin maailmaan, ja, eli tuonne tukkahävin maailmaan tai tuota tukkarokin maailmaan. Ja, ja tuota, voisin sanoa, että mennään tuomiopäivän torstain tunnelmiin <laughs> tietyssä mielessä tämän seuraavan biisin myötä. Nimittäin mennään Disneyland After Darkin, eli DADin musiikin maailmaan ja levy nimeltä No Fuel Left for the Pilgrims olisi kyseessä, miltä soitetaan musiikkia nimittäin. Sieltä löytyy tämä heidän ehkä iso hitti Disneyland After, After Darkista, kun puhutaan. Nimittäin heiltä löytyy tällainen biisi kuin Sleeping My Day Away, ja se voitti tämänkertaisen melodia rähinä, joka lähdetään tähän väliin kuuntelemaan. Ja palataan sen jälkeen sitten astialle. Melankolian melodiat, melodia rähinä, melankolia. tässä on uh, Disneyland After Dark ja sleeping My Day Away. Tämmöistä kasari, kasari tota, rockia tämä. Oikein, oikein maittava, oikein maittava, jos minulta kysytään. Seuraavaksi meillä olisi tarkoitus lähteä kuule kuuntelemaan äh, minun ja tota, Johanna Mikael Hakomäen eli Mikuun välinen tota, juttu tuokin, kun puhuttiin tästä tämän äh, tota, keikan järjestämisestä. Eli tota, miten, miten tota Ryuketsu Blizzard oikein tornioon päätyi ja tota, miten, miten fiili, millä sillä fiiliksillä me oltiin tämän keikan aikana ja sitten myös, että mitäs, niin, niin, niin, miten, mikä tämä punk-juttu oikein on, että Miku saa minulle avata tätä kulttuuria ylipäätään. Ja siihen mennään sitten tuota, tämmöisen vähän, öö, ehkä vähän tämmöisen tuotetumman <laughs> punk-musiikin kautta. Nimittäin ajattelin, että The F-Ups voisi olla tähän väliin oikein, oikein hyvä tota, tämmöinen kevyehkö punk-biisi soittaa ja sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan tämä minun ja Mikun välinen juttu tuokio ja siinä kestää ainakin hetki taas myöskin. Mutta palataan sitten sen jälkeen asiaan. Melankolian melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Mongolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Ja mitä olisikaan tota, tällainen öö, öö, spesiaalijakso ilman toistakin haastattelua ja tämä toinen haastattelu koskee sitten tätä, voisiko sanoa tietyssä mielessä tämän äh, Ryuketsu Blizzardin saanutta takaa, voisiko sanoa tietyssä mielessä takaa pirua. <laughs> Nimittäin Joo, Miku, Miku Hakomäki on meikäläisellä jut- jututettavana, eli oikealta nimeltä Janne Mikael Hakomäki, joka on Tornion nuoriso, nuoriso, kulttuuri, tota, kulttu, erikoistunut kulttuuriin oleva nuoriso-ohjaaja sekä tota, Kumina ryn tota, niin, tämmöinen toimihenkilö. Joo, eli tota, mä oon niinkö mm? Ryöket Blizzardin tota, niin, niin, keikka, niin tässähän kävi sillä lailla, tota, niin, että Tämähän on tehnyt niin ihan vapaa-ajalla, eli tota, niin Kumina ryn puitteissa, että tässä ei saa niin nuorisotyötä, en ole tässä tehnyt, vaan nimenomaan niin lähinnä kulttuuriyhdistyksen toimijana omaksi ja muiden iloksi. Että tämä on niin kuin, mulle ollut niin lähinnä tämmöinen vapaa-ajan projekti tämä keikan järkkääminen. Joo. Mut miten tota, sait sitten niin kiinni, kiinni tota, tämmöisestä näinkin erikoisesta no, spektaakkelista? No joo, itse asiassa tämä hommahan lähti siitä, että tuota, niin, joskus 2000-luvun alkupuolella, niin silloin on ollut aktiivisempi kulttuuriyhdistystoimija ja keikkojen järkkää aika pitkälle niin punk kautta hardcore-bändien niin tämmöinen yhteyshenkilö täällä Torniossa ja järjestänyt keikkoja bändeille, jotka on tullut kiertänyt pohjoisessa ja näin poispäin. Ja, ö, sitä kautta on tullut tutuksi niin Jukkeli, joka on niin tämä Suomen kiertueen järkkäri tässä ö, Ryöketsun tapauksessa ollut. Ja, tuota, niin, hän oli sitten oman bändinsä kanssa ollut tuolla Japanissa ja nähnyt heidän keikallaan siellä. Ja päättänyt sitten, että joskus haluaisi tämän bändin Suomeen. Ja tosiaan ideanahan siinä oli se, että tota, niin, hän oli niin nähnyt ne jossakin showssa siellä Japanissa. Ja sitten tämä bändi oli tulossa Englantiin kiertueella, niin se oli, hän oli sitten ehdottanut, että voisiko Suomessa koukata vähän ennen sitä pienen minikiertueen. Ja sitten hän otti yhteyttä ihan Messengerille ja sanoi, että olisi tämmöinen japanilainen erikoisbändi kyseessä, joka tulisi soittamaan. Haluaisinko järkätä keikan, niin oli sen verran erikoisen kuulonen juttu ja toisaalta tuota, niin, ei täällä koskaan vielä japanilaista punk-bändiä ollut, että totta kai mä sanoin sitä, että joo. Että näin, lyhyesti se historia. Joo, ja tämä itsellähän on silleen, että tuota, itse Öö, silloin kun sä mulle mainitsit tästä asiasta, että tämmöinen olisi tulossa tornio, niin öö, mulla jopa niin heti soitti kello ja kyseisen yhtiön nimi jo pelkästään, koska öö, minulle mm. kyseisen yhtiön, yhtiön nimi oli jo tuttu jo entuudestaan mun kaverin kautta, joka oli nähnyt kanssa jo muutama vuosi aiemmin tuota, Ryuketsu jo livenä mm. ja, ihan, ja ihan täällä Suomessa. Että olisiko ollut jo tota, niin, olisiko Jukkeli jo aiemmin ollut tota, sitten, niin äh, mahdollisesti tämä kiertuen järjestäjä jo aiemminkin Ryukatsun kanssa. Onko hän selittänyt asiaa ollenkaan enempää? Niin mitä sanoppa uudestaan, että oliko hän niin aikaisemmin jo suunnitellut niin, tätä vai et, miten? Eikö, että onko hän aiemmin ollut jo Ryukatsun kanssa niin tekemisissä jo ennen tuota, tätä Suomen kiertuetta? Oliko siitä Mun mielestä Jukke, Jukkeli puhui jotakin tämmöistä, että hän oli niinku siellä nähnyt ja puhunut ja sanonut, että olisi kiva, kun tuli sitten ja katsotaan joku sopiva väli ja tämmöistä niinku Japanin päässä. Ja tuota niin, sitten ö, sattui vaan sopiva tilaisuus, että tuota niin, Jukkelilla oli 50-vuotis ö, synttärit ja hän sen kunniaksi järjestää ihan jollekin bändille kiertua ja viettää semmoisen viikon parin synttärit, <laughs> niin, niin tota, hän sitten niin järkkäsi tämän, tämän bändin, kun se sattui se sopiva sauma se englannin takia. Näin mä käsitän, että se on tapahtunut. Ja se, mm. mikä mm. tota, niin, tekee tuosta aika huvittavaa on se, että meillä on isoja bändejä, jotka selittää, että tota, niin on niin vaikea nykyään tehdä kiertueita ja muuta vastaavaa. Mutta sitten meillä on ollut aina tämmöinen musiikkityyli kuin punk ja tämmöinen hardcore, joka on niin tämmöinen teesi itse kulttuurisuuntaus, jossa niinku ideana on se, että tota, niin, kaikkea tarvitsee tehdä isolla rahalla, mutta tehdään silti itse siihen kuuluu siihen kulttuuriin myös se, että bändit kiertää ympäri maailmaa tietenkin vähän alka, alhaisemmalla budjetilla ja ei välttämättä hotellissa asuta ja keikkaliksätkin on mitä on, mutta kuitenkin kierretään ja ympäri globaalia maailmaa ja käydään soittelemassa, missä käydään soittelemassa. Se on sillä lailla niin kuin, musta mahtava ää, musiikkiliike, että sitä on niin kuin, povattu monta kymmentä kertaa toimittajat ja muut, että punk on kuollut ja hardcore on kuollut ja muuta vastaamaan. Mutta niin se vaan näyttää, että jopa silloin kun muut bändit selittää ja on talousvaikeuksissa ja levyyt ei myy ja muuta, niin tämä musiikkityyli ja sen toimijat edelleenkin toimii. Et siellä alkaa olemaan semmoista 70 ikää, 60-vuotiaita, 70-vuotiaita punkkareita, jotka vieläkin toimii. Mm. Että mm-hmm. ei ole kuollut. Sepä se ei ole kuollut. Ja se on mun mielestä niin ihanaa sillä nähdä, että tota niin, äh, nyttenkin oli Ryöketsun lämpärinä oli terveet kädet, jossa on niin läjääjällä, joka on jo kevyesti eläkeiässä eläkkeelle jäänyt postihommista ja muualta, ja silti hän on niin edelleenkin vääntää bändiä ja vääntää musiikkia ja muuta vastaavaa, ja hyvin soitti koko bändi. Et mun mielestä se jotenkin siis osoittaa sen, että tota niin, ei se valtavirta musiikki aina ole se kaikista elinvoimaisin musiikkimuoto, mitä meillä löytyy. Että on myös semmoisia jo, musiikkimuotoja, joita tehdään sydämellä ja mm. näin. Ne voi olla ihan yhtä hyviä tai jopa parempia. Sem, semmoisia on... Niinku valtavirta. <laughs> Joo, semmoisia oman tien kulkijoita. Kyllä, kyllä. Et näin mä koen itse sen, niin kun mä oon tässä nyt vuosikymmeniä jo taittunut aika monta tuossa – takanapäin, niin kun on vertailuasioita ja nähnyt, niin kyllä se niin näyttää kovasti siltä, että tietyt musiikkityylit ja intohimot, mitä liittyy musiikkiin, niin joku niistä selviää ja joku ei. Ja punk näyttää ainakin tällä, tällä hetkellä siltä, että pystyy, aika hyvin on pysynyt niin kuin, tota, niin pinnalla kyllä. jossain määrin, vaikka, vaikka sekin on niin kuin, fuusioitunut monen erilaisen genren kanssa. On, on tietenkin. Siis ainahan se on niin kuin, siis sillä lailla elää, ettei se pelkästään ole sitä Sex Pistolsin aikaista vanhaa punkkia, vaan totta kai se niin kuin, kehittyy ja siinä on alalajakin vaikka kuinka monta. Mutta Kyllä. Periaatteessa se henki on edelleen. <clears throat> Ehkä niin kuin näkyvimpinä nykypäivänä on, on tuota Green Day ja tämmöiset tämmöiset tuota vastaavat ehkä vähän rockimpaan, niin, niin puol- puoleen vetävät yhtyöt, mutta silti on, mm. on kumminkin no, no, hyviä no, siis en, nykypäivän mä, esimerkkejäkin. Mä, joo, mutta mä pitäisi näitä bändejä, niin näitä valtavirta Green DT ja tämmöisiä, jotka on niin lyönyt isolla rahalla itsensä läpi, vaan nimenomaan niitä pieniä bändejä ja erinäköisiä yhdistyksiä, kollektiiveja, aktiiveja, jotka pyörittää niin sitä ruohonjuuritason liikettä edelleenkin. Et siis nämä ei ole mennyt mihinkään. Totta kai se voi olla, että joku isompi kaupallinen punkpäde voi siis sillä lailla, että se ei enää menesty ja muuta vastaavaa, mutta siis se ruohonjuuritason toiminta, mikä ei ole perustunutkaan siihen hulluun rahan maksimointiin, niin se ei ole niin hävinnyt mihinkään. Eli yritätkö nyt niin ohjata esimerkiksi, että nyt voi olla, me yritän miettiä tuota asiaa, että esimerkiksi joku juustopäät voisi olla tämmöinen. Ei, ei, Vai? ei, ei, ei. Ei, kun siis sillä juustopäätkin oli aikoinaan, niin sekin oli sitä kaupallista puolta, joka oli niin semmoista tuota, niin, tavallaan yrittivät sitä punkin nimellä, kan, nimellä niin myös sitä isolle yleisölle, vaan nimenomaan meidän tämmöisiä niin pieniä bändejä, No esimerkiksi nyt tämä torniolainen, torniosta lähtöisin olevat terveet kädet, jotka, joka ei niin ikinä ole päässyt sillä lailla suurille areenoille, tiedätkö, hirveän isona tekijänä myymään isoja määriä, eikä niiden musiikki olekaan semmoista, että se mm. varmaan löysi niin massoille läpi, mutta siitä huolimatta he vääntää sitä. Mm. Ja siis näitä, näitä bändejä on niin Suomessakin niin lukematon määrä Oulussa varsinkin ja ehkä tuolla Etelä-Suomessa varsinkin enemmän. Torniohan joskus on ollut tämmöinen punkin yksi isoista kaupungeista. Silloin just joskus öö, 80-90-luvulla ja näin poispäin. Niin Torniohan on ollut silloin semmoinen, mistä tuli tosi paljon bändejä. Että tuota niin, se ehkä, miten, miten me luokittelisin nämä kaksi eri asiaa, niin on se, että tuota, niin, okei, okay, sulla on bändi, jolla on manageri ja se kaupallisissa paikoissa esiintyy. Ja sitten on tämä punk-verkosto, joka taas hankkii niin erinäköisiin no, ravintoloihin. Öö, etelässä myös saattaa olla vallatuissa taloissa konsertteja. Sitten saattaa olla jossakin kulttuuriyhdistyksen vuokraamissa tiloissa konsertteja, mutta ne on niin ihan erityyppisiä. Niillä ei ole tarkoituskaan sillä niin maksimoja voittoja, vaan yksinkertaisesti järjestää musiikkiesityksiä ja nauttia niistä ja tavata toisia ja jakaa juttuja ja elää sitä punk Ja sitä on ollut jo semmoinen kevyesti yli 30 vuotta jo. melankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. melankolian melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Itelle tietenkin tämä on, onko muuten itelle henkilökohtaisesti tosi, öö, tosi tota, vieras genre. Et joo, joo. Tietenkin se, että itelle, itelle ehkä näkyvimpinä on just se jotain, jotkut tollaset niin kuin, poispäin mainstreamista olevat, olevat tuota jutut. Et tietenkin yksi, yksi esimerkki, mistä olen punkista niin kuin punkkiin nähnyt, on ollut yhdessä muutamissa videopeleissä ihan, tota, ihan niin ulkoasua myötä, että siellä on ollut semmoisia esimerkkejä, joo. varsinkin nimenomaan Japanin puolella, että sieltä on tuo No More Heroes on hyvä esimerkki tällaista punkteemaisesta videopelistä, missä videopelisarjasta, joo. missä punkteema on hyvin vahvasti mukana. Joo, ja siis onhan se selvä asia, että tota, niin sitten kun se on näin elinvoimainen kulttuuri, niin siihen kuuluu aika paljon niin kuin, myöskin sitten jo alkanut kehittyä ulkonäköä ja erinäköistä niin vaatemuotia. Sehän on ihan kaupallistettu jo, siis kaikki punkin niin tietynlaiset, miten, miten niin tietty pukeutuminen esimerkiksi, niin nykyään saat ostaa dieseliltä tai joltakin repityt farkut, jotka näyttää rähiä siltä. Sehän on ihan suoraan niin punk tuota, niin, muodista repästy juttu, mutta se on käytännössä niin kuin, se sama farkku, mikä aikoinaan on niin revitty ja tehty niin itse halvalla, niin se myy nykyään niin monella sataa. Mm. Mm-hmm. että sä näytät räjäseltä. Mikä on sinänsä aika parado, siis sillä jotenkin ristiriitasta sillä, että tavallaan koko tyyli on perustunut tämmöiseen niin kuin, äh, miten se nyt saisi siis semmoisen, niin että ihmiset, joilla ei ole niin iso tu- tulotaso, mutta he niin kuin, kuitenkin pukeutuu tietyllä tyylillä. Niin nyt se on tullut sitten tämmöistä niin rikkaiden lasten, jotka haluaa pukeutua samalla lailla kuin nämä köyhät radikaalit aikaisemmin, mikä on niin kuin, todella, <laughs> niin, niin no joo, näin tämä menee. Kaikki niin kuin, kaupallistetaan tietenkin jossakin vaiheessa aika, aika erikoista kyllä, kieltämättä. Joo, ja tota, itse nyt kun siis lähdit sa sanoit tuon, että niin tota, mutta tietenkin se koko niin kuin toi punk genrehän ja niin kuin tämä on, ja kuten aiemminkin sanoit, että se on semmoista tee se itse meininkiä, DIY. DIY-meininkiä, mm. ja siis niitähän, sitäkin on niin kuin sillä tavalla, että sitä pystyy tekemään niin ilmaiseen niin monella eri tavalla. Kyllä, ja tota, niin se, mikä siinä on parasta ehkä ja siis tällä kulttuurilla olisi annettavaa nimenomaan niin nykyajan nuorisolle, niin on se, että tota, niin, nykyään on sitten taas menty siihen suuntaan, että on kaiken maailman laulukilpailuja ja reality-ohjelmia, joissa niin tyypit esiintyy ja pitää olla hirveän hiottua ja todella täydellistä musiikkia ja näin poispäin, niin punkissa se idea oli se, että jos sä vaan haluat niin soittaa ja laulaa, tai huutaa, <laughs> niin sä teet sen. Ja teet sen, niin kuin aloitat vaan bändi. Et ei tarvi olla ammattimuusikko, eikä niin kuin edes, edes minkään alan muusikko, ja sä voit aloittaa bändi ja alkaa soittamaan. Mm-hmm. Tai sitten järkkäämään keikkoja. Että sun ei tarvi olla jossakin niin ohjelmatoimistossa tai jossakin oikeassa tämmöisessä niin tapahtumajärjestys järjestäjä yrityksessä, vaan sä voit oikeasti järkätä keikkoja itse, että se on mahdollista ilman niin tämmöisiä isoja organisaatioita ja muita. Tai sitten sä voit alkaa vaikka taiteilijaksi, alkaa piirtämään ja maalaamaan ja muuta ja tekemään niin teoksia. Siihenkään ei tarvita niin sen kummempia niin taidekouluja tai muuta. Et se on siinä mielessä ihan elinvoimainen ajatus siis sillä lailla, että kaikkia ei tarvitse tehdä sillä lailla. Niin kuin, jos on oikeasti tahto, niin sä voit alkaa vaan tekemään sitä. En tiedä, onko vielä punk-videopelejä tehty siis sillä, että joku olisi oikeasti koodan. Varmaan on. on, <laughs> että sillekin alalla on. Niin no on, löytyy ihmisiä. on. Tiedän, ja tiedän ihan, tuota, en, en nimeltä tiedä, mutta niin kuin, tuota, tiedän siis niin itse jotain, jotain tällaisia pelin, pelidevaajia, jotka tekee sillä ajatuksella, että tehdään tällaista vähän, ö, vähän niin kuin valtavirrasta poikkeavaa, selkeästi niin valtavirrasta poikkeavaa. Haluttu, niin ja sitten on vaan haluttu alkaa tekemään. Mm. Se on, mm. joo, se on mun mielestä ihan mahtava. Siis se on puhdas motiivi. Haluaa vaan tehdä asiaa, eikä vaan niin, että no minä hankin tällä rahaa tai jotakin muuta. Haluaa vaan tehdä mun mielestä hyvin terve ajatus. Rengoriamme rodiat, ja se kirottu se fantasmikin varressa. kohtainen. Dolorosa. Dolorosa. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Hmm, sitten tietenkin kysymys tähän tota, niin itse keikkaan liittyen, millaisia fiiliksiä itsellä jäi tota, tästä keikasta? No mun mielestä se oli tota, niin, eh, ehkä yksi parhaimmista keikoista, mitä on järjestänyt Torniossa ikinä. Et kuuluu niihin top 10 keikkoihin, että tota, niin, live-esiintymisen puolesta ja tällainen niin se oli ehkä niin yksi paras. Eli tota, niin, kyllä se näkyy se niin No japanilaisen kulttuuriin kuuluu semmoinen perusteellisuus joka asiassa ja se kyllä näkyy tuossa esiintymisessäkin, että se oli niin, niin vaikka kyse on punkista ja kapinallisesta, niin se kapinakin suoritetaan sillä lailla, tiedätkö, ö, todella treenatusti, <laughs> sanotaanko näin. Mm. Että se niin näkyy niiden esiintymisessä ja ottaa huomioon, että niillä oli aivan älytön se esiintyminen, niin siitä huolimatta se vielä niin kuitenkin Siis he soitti myös tosi hyvin. Mm. Tarkkaa soitantaa, ottaa huomioon, että siellä lavalla heiluttiin ja nuntsakut heilu ja öö, kitaristikin oli tosi, niin kuin, siis tosi e-, elinvoimaisesti liikkuvat ja siis tosi elävä bändi. Mm-hmm. Eikä ollut niin tylsää hetkeä keikassa oikeastaan yhtään. Niin, niin se oli kyllä niin kuin, todella hyvä keikkaa. Tuosta sillä lailla kuitenkin ehkä itsellekin tuli vähän inspiraatiota, että, niin että okei, että se esiintyminen voi olla yhden keikan aikana voi tapahtua, niin kuin, yhden bändin esiintymisen aikana voi tapahtua kaikki nuo asiat. Et siellä on Brusele, joka heiluu kepin kanssa, mm-hmm. sitten siellä on Poraatti, joka kävelee Öö, <laughs> ei poraatti, mutta eh. no joo, poraatti. No, no, siellä, niin, no, mutta siis poraateissa kulkee siellä tota, tai Mänkines kulkee siellä tota, niin, ää, manajan Joo, se oli jotakin niin kuin, siis sillä, että tämä kaikki tapahtui samaan aikaan. Sitten niillä oli tosiaan se taustatanssikin siinä välissä. Ja Joo, siis se oli kyllä, se oli kyllä huvittava. <laughs> Mitä, siellä oli kaikkea muuta. Niin Joo. Siis jotenkin monen, monien, harmittaa, että siellä ei ollut niin nuorisoa paikalla kovin paljon, mutta siis tuo keikka pitäisi niin nähdä vähän useammankin ihmisen siis oikeasti, että ai jaa, tämmöistäkin voi tehdä. <laughs> Et se oli jotenkin niin todella hyvä keikka ja kyllä se muistaakseni joku tallensikin sen, että <clears throat> joku, joku otti pätkiä sieltä, sieltä täältä, ainakin mä itse huomasin, että siinä oli yksi, joku, joku kikka oli siinä videokameran kanssa aika paljon. Joo, eli tuota, kyllä me toivon, että tuota, niin saisi jotenkin näytettyä nuorisolle, että katsokaapa tätä miltä Joo. tämä näyttää. <laughs> Joo, ja mitä mä olen seurannut tätä Suomen kiertua, että nyt niin sillä lailla vähän niin kuin somen kautta, niin ihan vähän ympäri tuota Suomen, mitä on kulettu, niin siellä oli, oliko nyt tämä Tina Tuopin keikka tuolla Turussa, kun se nyt oli Tina Tuoppi, tämä Tina Tuoppi, niin, niin tuota, se oli ihan täynnä kuulemma, että ei mitään niin kuin, Joo että tota, siellä oli ollut ne kantakävijät, niin oli ollut vähän näreissä, että mitä, mitä piipsitä, mitä hemmettiä täällä kat nähdään, että ei, ei, ei kiinnosta mikään japanilainen punk-bändi, mutta, <laughs> mutta tota, niin. <laughs> jotakin niin kuin, it, kyllä niin kuin mun mielestä äh, mä voisin itse tietenkin tälleen sanoa tietenkin itse animekulttuuri ja otaku ja japanin kulttuuriin tälleen tota vihkiytyneenä tyyppinä sanoa, että kyllä niin kuin, mun mielestä Ryuketsu Blizzard kyllä se ansaitsisi ehkä myös jopa niin kuin, on ihan, ihan alan tapahtumissa tuota, e-, esiintymisiä, koska sille on niin, selkeästi niin, tilaisuuksiakin. Siitä, sille oli, sille joo, olisi, voisi olla hauska. Mm. Sille olisi varmasti tilausta, koska tuommoinen tuota, tuommoinen voisi olla vähän semmoinen, että ö, kun me ollaan totuttu, mitä me ollaan totuttu animeskenes näkemään – on ollut tämmöisiä reivikeikkoja. Me ollaan totuttu näkemään sitä niin kuin tanssivaa, sitä hyppimistä ja valoke, valotikkuja ja tällaista, mitä esimerkiksi mäkin toin sinne, sinne tuota, mm. niin, ä, äh, keikkapaikalle, niin niitä on, mä oon tottunut näkemään niitä. Mutta sitten jos tulisi tämmöinen mm. tilanne, että tulisi tämmöinen japanilainen punk-bändi vetämään johonkin iltabileisiin, niin äh, sinne, tuota, sinne niin, ä, äh, kaik, tämän tuota, anime tämmöisten niin oikeasti alan vihkiytyneiden keskelle, niin kyllä siinä olisi varmaan ihan eri meininki. Joo, ja kyllä me luulen, että se voisi olla ihan tervettäkin. Siis sillä, että kun, jos kulttuuri alkaa junnaamaan paikoilla, että teillä tosiaan on aina ne reivit ja muuta vastaavaa, niin saattaisi olla ihan raikas tuulahdus, jos olisi välillä jotakin aivan muuta. Mm. Sitä olen itsekin miettinyt välillä, että tämä voisi olla välillä ihan freesi jotakin erilaistakin toteuttaa kun pelkkää tätä samaa, pelkkää tätä samaa tanssimusiikki EDM, EDM tai jotakin tämmöistä japanityylistä niin, äh, to, niin, niin, niin teknojumpotusta. Joo, ja sitten toisaalta kuitenkin heki ilmeisesti aika paljon imee vaikutteita kuitenkin sieltä tuota niin, anime Eh, mm. Mm-hmm. ikonografiasta ja muualta, kun katsoo esimerkiksi tuota, niin niiden ö, eh, keikkajulisteita, levyn kansia kaikkia, Joo. niin sehän on ihan niin suoraan jotakin animesarjaa. No, jokaisella on avaisesti mietityt hahmot ja kaikki mahdolliset. Joo, se oli kyllä, se oli kyllä ja mä itse tykkäsin, kun tuossa heitä haastattelinkin siinä ennen keikkaa, niin tietenkin jututin heitä, tietenkin kyselin heiltä, mikä on niin heidän tämmöinen, että mistä animessa oli, he pitävät ja sitten tuota, millaiset, mitkä niin kuin on semmoisia inspiraatioita. Sieltä tuli, että sano, sanovat, että videopelit on hyvin ollut sellaiset kasari-ysäri-videopelit ja sitten mm. ö, pari tiettyä animesarjaa, ne mainittikin ihan nimeltä, nimeltä siinä, niin mä olin itse tosi niin kuin, että, että wow. Ja että, mm. Mm-hmm. niitä tuttuja, tuttuja nimihän noi on mulle niin kuin siis ilman mitään, niin kuin, että no, noin tuttuja nimiä mulle, ne on varmasti tuttuja nimiä sellaisille – jotka on elänyt sitä samaa aikaa kuin minä. No, jotenkin sitten kun mä lähdin, kat, sitten kun mä katsoin, näin sen keikan, niin mä lähdin, että totta, täh, tämähän niin kuin, tämä on tietyllä tapahan se on tuota. tätähän tämä meikäläisenkin kulttuuri oikeastaan on ollut. Että se on ollut sitä vastavirtaan kulkua koko ajan. Se on vaan nyt tässä, kun tässä on tietenkin tullut sellainen tilanne, että se on vähän mainstreami, niin mennyt vähän mainstreamiin suuntaan tuo animekulttuuri. Se on vähän ehkä tietyllä tapaa, Joo. tietyllä tapaa vähän huono juttu, mutta tietyllä tapaa myös vähän hyvä juttu. Öö, minun mielestä niin kuin, jos tämä oli niin punkkinäkökulmasta katsottuna uusi juttu, niin kyllä tämä varmaan niin sullekin, taas kun sä katsot sitä animekulttuurin kautta, niin tämä mm. on ihan yhtä lailla uusi juttu. Että tässä on se sitten niin yhdistetty asioita, mikä niin ei kovin useasti ole ainakaan, ainakaan Suomessa yhdistetty. En tiedä sitten Japanissa, onko siellä enemmänkin tuon tyyppisiä bändejä vai onko tämä niin poikkeus myös siellä? Öö, mitä, ole, mitä ilmeisesti tämä yksi levy, mikä multa täältä niin löytyy, niin minkä ostin tuolta keikka, keikasta, keikalta, niin siinä on ilmeisesti joku, yhdi, joku tota, kollaboraatio ilmeisesti ollut mukana, että siinä on Ryukatsu Blizzard ja joku toinen, toinen yhtiö tehnyt, tehnyt yhteistyötä tämän yhteistyölevyn Joo. yhdessä. Joo, se oli tota niin, mustakin tuntuu, että, totta, niin, että siellä saattaa olla, Japanissa nyt varmaan joka asialla on joku oma mm. subgenre ja muuta vastaavaa, että sillä lailla, että kyllä siellä on enemmänkin. Mutta ihan mielenkiintoinen niin kuin Suomen näkökulmasta, että kun meillä taas ei ole, meillä ei tosiaankaan oikeastaan ole tuon tyyppisiä bändejä, niin sinällään se, jos vaikka inspiroisi jotakin täällä alkamaan samaan, jos aika tai ei samaan, koska sekin on taas punkissa, että niin ei nimenomaan apinoja toista, vaan niin, mutta saahan niin inspistä tehdä myös vaikka anime-kulttuuria ja kaikenlaista punkkikulttuuria niin risteäviä juttuja, niin se on todella kannatettavaa kyllä. Joo, Oi voi, siis nyt tästä, tää, on taas kuin, niinku, että se, nyt kun muistelee sitä niinku sunnuntaita, niin ei herranen aika, kyllä siellä tulee niinku taas se, että mitä tuli nähtyä, en tiedä. Niin, niin. niin. Se on, se on niinku se. koko, koko ajan, aina kun sitä muistu, muistelee, niin se on se, että täh? Okay. Tiedätkö mikä, mitä, mitä se oli siinä välissä, kun ne veti sen niin välitanssin siinä ja sitten yhtäkkiä tota, niin ne haki sen pellin sieltä ja pani sen tota, niin, laulajan siihen istumaan ja kantovat häntä niin siellä yleisössä. Oliko hän niin buddha vai? Il- ilmeisesti niin se oli joku juttu siihen liittyen. <laughs> Joo, se olisi ollut kiva tietää tavallaan, että mitä hän on niin ajatellut, mutta ehkä siinä oli vaan tämmöinen, että tehdäänpä tämäkin tässä nyt sitten. Mm. Se muutenkin varmaan semmoinen yllätys, yllätyksellisyys, mikä siinä oli varmaan mukana, että se sehän oli niinku oikeasti show. Se ei ollut vaan niin pelkkä niin keikka, oli. se oli show. Joo, ja ilmeisesti niille ei joka keikalla kuitenkaan ihan samoja juttuja ole, että mm. niin vaihtelee. Että Et... niillä on vähän niinku erityyppisiä juttuja, mitä ne tekee eri keikolla. Jep, ja itse asiassa yhden nuoren kanssa juteltiinkin siinä tästä tota, keikasta. Hän, hän ihmetteli just tätä boratti juttua että siellä oli, että siellä oli kumminkin jokunen lapsikin tai nuorempikin yleisössä. Ne olisi ollut varmaan no. vähän, ne oli varmaan vähän ihmeessä, että mitä ihmettä tämä on. Joo, se olisi ehkä, no, ehkä, vähän, ehkä vähän kyseenalaistaa välillä, että olisikaan ollut ehkä niin täysikäisille toi porattihomma ehkä vähän lähtenyt. Mutta... Niin, no en mä tiedä. Toisaalta se, on, se saattaa olla sitten, että se jää just sitten mieleen. Mm. <laughs> Sehän on, ei se kuitenkaan nyt ke, mitään niin sillä lailla kiellettyä. Ehkä vähän tuommoista puolialastomuutta ja alastomuutta, mutta tota, ne, mm. ei minun mielestä vielä mennä mihinkään. Ja kun ottaa huomioon, mitä nykyajan nuoriso niin näkee netistä ja muualta, niin mun mielestä tulee kuitenkin loppujen lopuksi aika viatonta no, No joo, joo, kieltämättä. Mutta mut ite, itellä oli kanssa, että mitä ihmettä tämä nyt on, että what? Niin. Mulla, mulla niinku, ja yep. Äh, siis mullakin niinku, harvoinhan minä, harvoinhan minä niinku, oikeasti niinku, kysyn itselle, että mitä pit, <laughs> mutta niinku, <laughs> mut tota, niin, äh, siinä, siinä kohtaa mä itseltäkin kysyn, että mitä mä näen. Mutta, mutta voin sanoa näin, niinku, näin kokemuksen jälkeen, että herranen aika, että oli niinku, tosi tota, tosi, niin, ja se oli mulle itselle niin tämmöinen, mitä mä oikeasti tarvittin tähän, tähän niin vaiheeseen. Et kun on ollut itsellä tässä, tämä syksy on ollut tosi harmaata itsellä ja tosi niin sellaista, mitä se nyt sanoisi, tosi semmoista aikaa, että ei oikein ole ollut mitään, mitään mitä niin kuin, niin, niin. Sitten, kun tommonen, tu, sitten kun tulee tuommoinen räjähtävä juttu, niin on niin kuin, tätä mä tarvittiin. Ja mä huomasin sen maanantaina, Joo. kun mulla oli, siis, että ei herranen aika, mulla on pääkipeä oikeasti. Et voiko olla vaan siitä, että, että se koko niin kuin, meno ja meininki vaan tuota, oikeasti vei niin va- vahvasti mukanaan. Joo, se voi olla, että se tota, niin jännitys ja semmoinen purkaantuu ja sitten tulee niin mm. tavallaan et kyllä joo, itselläkin oli siis sillä lailla tuon keikan suhteen, niin oli niin paljon liikkuvia paloja siinä ja muuta vastaavaa, että tota niin, se mullekaan ihan niin helppo homma ollut. Mm. Mutta olen tyytyväinen, että jakso tehdä, että siis työn ohella vielä erikseen vapaa-ajalla järkätä tuommoinen keikka, niin varmaan jollakin nuorella kaverilla, jolla niin ei ole perhettä ja muuta siinä, niin varmaan ihan helppo homma, mutta tota, niin meikäläiselle se vaati kyllä niin vähän ekstra ponnistelua. Joo, varmasti. Että tuota, niin, sillä lailla niin oli aika rankka rupeamaan, mutta kyllä mä jotenkin mietin sitä, että tuo sai sitten itsekin, ö, sai it, itseäkin niin inspiroitumaan siihen, että jos järkkää keikkoja, niin kyllä mä haluan mielellä, että se keikka on semmoinen, jossa on jotakin uutta, et mä oon kuitenkin nähnyt elämäni aika, aikana aika monta bändiä ja muuta vastaavaa. Mm. Niin kyllä mä haluan, niin kuin, että jos mä joskus järjestän jotakin, niin se on niin kuin sillä lailla jotakin uutta antaa ja että siinä on jotakin mielenkiintoista verrattuna siihen, että mä vaan järkään jollakin, äh, no jopa punkkibändille vaan keikan. Sitten ne soittaa se omaan settinsä ja se on siinä. Että kyllä niin pitää olla jotakin muutakin takataskussa kuin vaan se, että eh, et jotakin, jotakin se pitää antaa niin torniolaisillekin uutta, että sitä viittii tulla katsomaan. Ja tuo oli kyllä selkeästi vähän täm, sellaista. Tämmöinen vaatimus, niin, vähän semmoinen vaatimus, ja nyt on kyllä niin rimaa asetettu aika korkealle. Että mm. En tiedä, mikä se seuraava bändi voisi olla, tai mikä juttu se voisi olla, mutta totta, niin, pani kyllä miettimään, että totta niin, tämän tyyppisiä keikkoja pitäisi olla enemmän. Joo, pitäisi olla ja huomattavasti laajemmalla skaalalla, ettei pelkästään niin kuin, tota, niin, tota, niin, ää, äh, ei pelkästään tuolla Helsingissä, mutta niin kuin oikeasti pitäisi olla vähän niin kuin lähempänä näitä, näitä tota, pohjoistakin osaa, koska bändikin sanoi mulle itselle, että kun mä kysyin tästä, niin kuin, että millaisia eroja on pohjoisessa ja eteläisessä Suomessa, niin he mm-hmm. sanoivat, mm. että kun etelässä ei oikein, ne ei oikein lähtenyt. Et, et, no tuota, et etelässä niin ei edes mitään, ei yhteiskuvia tai mitään tämmöisiä. Et kyllä ne siellä, niinku, niin, äh, kyllä ne siellä niinku kuuntelija oli mukana, mutta tota, mutta ne ei niin kuin lähtenyt sitten niin kuin esimerkiksi just kyselee yhteiskuvia tai tämmöisiä, mitä sitten pohjoisessa oli tapahtunut. Et, et tuota, Joo, okay. Rovaniemen, Rovaniemen keikalla oli tultiin pyytää yhteiskuvia Oulun keikalla, oli ihan niin kuin, että oli tyyppejä, jotka oli pukeutunut siihen tyyliin. Mm. Ja sitten, tuota, ja sitten nyt, niin, ja nyt tämä Tornion keikka sitten niinkin, nyt hyvä, hyvä kuvaus siitä, että siellä porukka tuli juttelemaan niille, niille tuota, niin, yhtyön jäsenille. Joo, aika jännää. Ehkä meissä on sitten jotakin, niin kuin, jopa ajattelin, että, siis, että pohjoisen ihmiset on sosiaalisempia kuin etelä Aika jännä. No joo, mä oon, ite, mä oon itekin kyllä se huomannut, että, että tuota, etelässä on vähän semmoinen tietynlainen, tietynlainen, ne on ehkä vähän liian varautuneita. Joo, mielenkiintoista. Ehkä se sitten on niin. Pitää pikkuhiljaa alkaa tuntea ylpeyttä omasta alueesta. No sepä, se mäkin on sillä että kyllä mä nyt tunnen vähän niin ylpeyttä, että välillä tuntuu, että me ollaan vähän liian takapajulla, mutta mutta tuota välillä, niin. välillä taas sitten niin tuntuu, että no ei me nyt ehkä niin, niin olla, että välillä tuntuu, että se saattaa olla siellä etelässä, etelän, etelän kulttuurissa saattaa olla jotain tiettyjä asioita, mitkä saattaa olla vialla. Sitten tietenkin ehkä se on se, että tota, niin etelässä on niin paljon niitä genrejä ja sitten ne ei järjestä kuin tietylle genreille keikkoja. ne ei voi niin esimerkiksi sekoittaa tiettyjä musiikkityylejä keikolla kesken. Mm mikä on aika minun mielestä niin tyhmä ja otella eri musiikkilajeja ja sillä lailla, vaan niin itse olen tottunut sitä pohjoisessa on vähän pakkokin hankkia eri genren bändejä samalle keikalle, koska muuten sä et saa yleisöä tarpeeksi. Sepä. Niin se on pakkokin sekoittaa. Niin se on niin ihan terve meininki, että ei ole ihan semmoisia joka porukalla joka, joku oma kupla, missä ne pyörii ja se on sitten se, missä eletään. melankolian melodiat. No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. On laulu kaatu poikien. laita kaikki. Mikä toi? Arska! On laulu katupoikien. Kähköissä sörkän laita siinä kuulitte Problems ja Katupoikien laulu levyltä Katupoikia. Levyltä Katupoikia. Tämä on vuodelta 89 tämäkin, tämäkin biisi. Eli ollaan oltu aika vahvasti tuolla kasari loppupuolella, mutta Suomi Punkki on ollut hyvin vahvana tässä tokalla tunnilla. Ja siinä oli myös tota Mikun, Mikun haastattelu. Sitten me juteltiin tuosta keikasta. Otettiin muutenkin noin pää, pääpointit otin tähän, tähän meidän radioversioon. Ja tuon lopullisen version tai sellaisen pidennetyn version tulette kuulemaan tai tulette löytämään sitten myös ö, muutamista striimauspalveluista ja näistä podcast-palveluista, koska tulen julkaisemaan tuon, tuon tuolla Media Melankolia podcastin alla tuon kyseisen tota, tämän haastattelun pidennetyn versionossa on myös muun muassa sitä, että minkälaisia ideoita minulla esimerkiksi olisi näitä mahdollisia kulttuuritapahtumia varten. Mutta me menemme tästä kuulee seuraavana niin kierrepallohitin maailmaan. Ja tällä kertaa kierrepallohitin päättivät tota, Mastodonissa, Mastodonin ö, käyttäjät. Ja annoin heille, annoin heille kolme tuota, tämmöistä teemavaliko, vale, te, joo, kolme teemaa, mistä saavat valita, valita biisin. Sanoin tietenkin, että, että pääpainotteinen teema minun lähetyksessäni tänään on onk, mutta tuota, sieltä voisi tulla jotain muutakin siihen kylkeen. Niin siellä oli, niin tota, vaihtoehtona oli lainausmerkeissä ajankohtainen biisi tai vanhempi kama tunnetulta yhtyeeltä. Ja sitten se kolmas, mikä sitten voittikin tämän, tämän äänestyksen kierrepallohitin suhteen, niin oli, että bostonilaista kelttipunkkia. Ja siitähän me lähdetään kuuntelemaan nimittäin tällainen yhtiö kuin Dropkick Murphys on julkaissut vuonna 2007-2008 tällaisen levyn kuin äh, The Meanest of, The Meanest of Times. Ja sieltä löytyy tällainen kappale kuin The, The State of Massachusetts, minkä ajattelin, että tämä sopii hyvin meille tällä kertaa, tämän kertaiseksi kerpallohitiksi, joten se lähdetään tästä tämän tota, tällä lämpipainoluksella kuuntelemaan. Oho, ilmeisesti tämä tota, kyseinen nappula ilmeisesti ei nyt halunnut tietenkään toimia. Minä voin sen korjata nopeasti sillä, että minä nappaan sen, nappaan sen tota, kyseisen jinkun tuolta nopeasti tähän minun, minun ihanaan, ihanaan, ihanaan tota, mm, nappulasysteemiini tuolta noin. Ja nyt se lähtee. Melankolian melodiat kierrepallohitti. Joo, tässä soi taustalla vielä The State of Massachusetts hetken aikaa. Kiitoksia teille kaikille lähetyksestä. Viimeisen hitaan aika. Se on tällä kertaa japanilaista musiikkia ja se on äh, animesta nimeltä Bubblegum Crisis. Se on kappaleen nimeltä Konjava Hurricane. Lähetään se kuuntelemaan tähän äh, heti perään viimeisenä hitaana. Mä oon Jefu. Moi, mä oon Reiska. Melankoli on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkea siltä väliltä. Meidät löytää Ankorista ja Spotifysta. Sekä Instasta ja Twitteristä. Kuulemiin! Kuulemiin. melankolian melodiat. Kylmä jo vuodesta 2017. Nuorisokanava Hertzlä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuori.